obujukiro bwebiragiro esura ya 19 mutalitura ninywe mulibana bo mukamaruwanga wanyu kamurafeerwaga mutalie sharashara anga kumoisha mito yanyu muliyanga litakatifu lyo mukamaruwanga wanyu no mukama akabaronda omumangagona omunsi kamuba iyangalie nyabwe ebiyagaire nebitagaire mutalirya muziro gwona gwona ebinibyo bitunganwa n'enyamaishwa ezo mwakulya ente entama embuzi enjaza engabi enyemera akasa entamo enshama nemponda omunyamaishwa zona muliega enyamaishwa aina ekinono kenya ibiri mara eyekuma kyonka mutalirya zirinya ezekuma anga ezina binono byasizemu engamia akami nendirira aro kubabye kuma kyonkati bina binono bya nyaibiri ebimuziro alinyu empunu orozi na kinono kenya ibiri kyonka tize kuma ezo muziro alinywe mutalirya nyama yazo na nguno kukwata amitumbi yazo omuli byona ebiri omumaizi mulie ebi kyonka kyona ekina mapapa nebikarakamba mwakulya kandi kitaina mashanda na bikarakamba mutalirya alinywe kihagale ebinyonyi byona ebitali kuzira mwakulya kyonka ebi nibyo mutalirya malere eihungu enkwaju enfurubizi akaumi nengeri zabyo buli kikona nengeri yakyo enyonjo ekiumi orunkante oruhumi nengeri zabyo ensindizi enke n'ensindizi empango enkukumi kanyamuzinzi nekimbara kagoma na muchuku enyawawa kaumitora nengeri zabyo zona eishega noruhugaugu ebiuka byona ebinama papa alinywe miziro bitakulibwa ebintu byona ebina mapapa itaina katalizi mwakulya mutalya kintu kyona kyona ekiefereere kiye omwizi ali omwawe akiri anga okiguze omunyamanga harokuba iwe uliyanga litakatifu lyo mkama ruanga wawe chumba mwana gwa mbuzi mumata ganyinagwo oraroboraga abyo rayezaga omumisiri gwawe buli mwaka omumashugo mkama ruanga wawe mbali araronda kuba niyo asingira obeniyo olira ekichweka kya 10 kyemyaka yawe kedivai ekyamajuta nemiziga yobuyo bwawe obwente n'obwentama weje omanye okutina omukama ruwanga wawe ebiro byona ko rugendo rurakubera lura muno okalemwa kuleta ekichweka kya 10 oro omukama ruwanga wawe arakuwa omugisha arawenshonga omwanya gukuliara muno ogwo omukama ruwanga wawe araronda kubaniyo asingira awo okiyemu amaera ogakwate ogende mbali omukama ruwanga wawe araronda ogagure ekyora yenda ente entama edivai anga amarwa anga ekyumutima gurayenda ukirire omumaisho gomkamaruwanga wawe oshanduke iwe nomutungo gwawe otaliyebwa murevita ali omwawe harokubatagira mugabo anga busika muri Isiraeli anzindo ya buli myaka 3 otwale kitweka kya 10 kiona kyebyo yerize omumwaka gwonene gwonene obiteke omwawe Aho omulevita aro taina mugabo anga busika muri Isiraeli nomufuruki nemfuzi nentumbwa abali ombigo byawe baije baliye baigute omukama ruwanga wawe aije aye omugisha emirimo yawe yona eyo likukoza emikono yawe